A sada nam dolazi jel, ovo pitanje e, koje je jako, jako veliko. Dovoljno je, dovoljno je samo ono da se pročita, jel, pa će uzeti mnogo, mnogo vremena. Helen, ne se e, nastojuću da pročitam ovo pitanje sa ciljem da ne spominjem, da ne spominjem e, ime osobe i mjesto gdje se nalazi. pitanje je izuzetno specifično i jako nezgodno i teško ne teško zbog odgovora, nego teško zbog tematike koja se spominje. Pa uh, iz tog razloga, i, uh, mada se ono moglo privatno rješavati, ali vrlo je bitno da se naglasi, jel? Uh, zbog nekih stvari koje su došle to, unutar tog pitanja. Naime, nakon selama i izražavanje poštovanja prema osobi koji pita, kaže, uh, imam jedno jako važno pitanje za vas, znači pripremite se za jedno dugo, dugo pitanje u kojem nema tačke i zareza, ne? ideš, ide sve redom, a mnoštvo je tematike spomenuto. Kaže, e, znači, imam jedno jako važno pitanje za vas, jer ni samoj mi e, nije jasno, ja se zovem tako i tako, iz tog, tog sam mjesta, znači to nećemo spominjati, iz Bosne, imam toliko i toliko godina, e, vjernica sam, klanjam od svoje 12. godine, pokrila sam se za 27. noć Ramazana, učim redovno zikrove, učim redovno zikrove, Nama strogo obaljam na vrijeme, Kur'an slušam svaki dan, učim isto Kur'an od, od 12 godina, nisam udata, nikad nisam imala momka, pod sihrom sam dugo vremena od malena, liječila sam se godinu dana maksimalno, posvetila se liječenju, s tim što sam ja e, maksimalno učila dodatno od sebe. I kada sam klanjala akšam, šeitan koji je bio u meni dobio je upozorenje od Allaha Đelešanohu da me, ne, e, da me ne napusti, da ako me ne napusti, da će ga Allah Đelešanohu ubiti. E, neko mi je dolazio od nevidljivog svijeta, podizao me kada sam ležala na mjestu gdje sam klanjala, liječili me od sihra, osjetila sam kako nešto spada sa mene, ali to bi se uvijek dešavalo u vrijeme kada sam slušala Kur'an u vrijeme akšama na zadnjim ajatima lillahi ma fise mavati wal, a, wama fil ard. Podizali su me ne znam šta je tačno, e, gdje se sluša, e, ne znam šta je tačno, kaže gdje se sluša Kur'an, šeitan tu ne može biti, kod mene se sluša svaki dan Kur'an i osjetila sam dok su me liječili kako se neko, e, neko rukuje sa mnom, kako se neko rukuje sa mnom, 11. juna, sad ove godine, dobila sam posao da čuvam djecu u blizini gdje stanujem, ljudi su mi rekli da niko nije htio da čuva, da je mene Allah Žešanu poslao i čuvala sam ih do 11. septembra. Kada sam slušajući Kur'an dobila o mislima, pazite ovo, kaže, e, čuvala sam ih do 11. septembra. Kada sam slušajući Kur'an dobila u mislima objavu da je taj čovjek koji me e, koji, ko, čo, da je taj čovjek mene napravio siro, siročem da je taj čovjek mene napravio siročem tako što je naš stan prodao i metak pojao i ako se ne otkupi stanom u Sarajevo Allah Žešanu će uzeti njegovu djecu i da će, da će to biti nedjelja 10 sati ja sam te osobe opomenula i zaista, zaista mi nemamo stana jer su nama stan naš prodali a mi nikad nismo saznali ko je do, dan, do dana kad sam primila objavu od Allaha da sam ja ona koju da sam ja ona koju sad koju je sad izabrao za poslanika znači e, nisu znali, do, e, ponavljam još jednom, nisu ja znali ko je znači, prodao stan, do dana kada sam primila objavu od Allaha da sam ja ona koju je sad izabrao za poslanika, gdje sam ja pisao ajete e, kasno u noć koje on želi o imetku i o siročadima, jer ja, nis, jer ja ništa nemam, samo život. Znači, ponavljam ovo još jedno. Znači, e, do dana kada sam primila objavu od Allaha da sam ja ona koju je sad, koju je sad izabrao za poslanika. Gdje sam pisala, pisala ajte kasnu noć koje on želi o imetku i o siroćadima. dima. jer ja ni, ni, e, ništa nemam, samo život, jer Allah se nikom nije obratio osim na tri načina, nadahnućem iza zastora, ili da postaje iza, ili da pošalje iza slanika da objavljuje ono što on želi onda velikim slojima, on je, uh, on je uzvišen i mudar a ja sam sanjala poslanika Muhameda u 12. godini e, kako nam je došao u posjetu i to sam i to sam rekla ocu svom ocu Rahmetli jer je on umro zbog stana koji su nam s spletkama oduzeli a tu je jajet koji sam napisala po volji Allahovoj a tu je i ajet koji sam napisala po volji Allahovoj jer e, zar, kad, zar kad vas je snašla ne, znači to je ajet, govori ajet koji Zar kad vas je snašla nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli, možete reći otkud sad ovo, reci to je od vas samih, a Allah zaista sve može. Allah zaista sve može. E, dalje, osjetim, znači nima zareza, nima tačku u tom problemu, osjetim još kako nešto dolazi od mene. E, osjetim još kako nešto dolazi od mene, kao moj duh i odjedno mi se video otvorio na YouTube zove se Čudo pakistanskog talibana. Čudo pakistanskog talibana gdje se bori na Božijem putu i gdje im žena donosi naučenu vodu da piju. Dok ih braća zaista ovo govorimo sebe, zaista ovaj, znači kad, kad se ukuca na YouTube, e, čudo pakistanskog talibana, e, ima s prijevodom, znači e, možete spomenuti ovo što se desio keramet nekom od talibana. Na, na, nije na riječi dalje na taj, kaže žena donosi naučenu vodu, dok piju dok ih braća ne nađu da ih skloni od teritorija neprijatelja. I on kaže da je to keramet koji mu je Allah dao, a, a meni su sve objave dolazile u stanu. Hrastove riječi kaže, a meni su sve objave dolazile u stanu gdje sam čuvala dijete. Umrli ajeti za umrtljena srca. Umrli ajeti za umrtljena, sr za umrtljena srca. Naučiti ako se pokaje da djeca popiju išala Božijom voljom će ustati živi i zdravi, jer ja sam tu djecu liječila i prije jer su bolestna bila sve sa naučenom vodom i prije su poslanici imali muđize da liječe slijepe, da Allahom voljom mrtve ožilju, jer ja imam napisane ajete po Allahom voli koje on želi da iznosim. Kada se ostvari opomena od Allaha, jer ja imam napisane ajete po Allahovoj volji, koje on želi da iznosim kada se ostvari opomena od Allaha. Ubrzo ja sam sigurna da ovo nije od šeitana, od Allaha ubrzo, ja sam sigurna da ovo nije od šeitana i dodatni ajeti koji su Allahom voljom objavljivani, koje sam pisala, i dodatni ajeti koji su objavljivani, koje sam pisala, koje on želi sura Taha, Jasin, Mulk, Ahzab, Zarijat, e, Saf, Safat i tako dalje. O, vjernici, borite se na lahom putu, pa makar o, o vjernici, borite se na lahom putu, pa makar sam bio Allah će zaustaviti silu onih koji ne vjeruju. Allah je jači i njegove kazne su kazne strožije. Dalje, da nije lahove milosti. Dalje, da Allahove milosti, da nije Allahove milosti e, prema tebi, neki pojedinci su naumili da te prevare, ali su samo sebe prevarili, tebi nisu nimalo naodli, tebe Allah, obja, tebi Allah objavljuje knjigu i mudrost i učite onome što nisi znao, velika je Allahov blagodat i milost prema tebi, dalje oni koji jedu i metko, e, dalje oni koji jedu i metke, e, dalje oni koji jedu i metke od e, siroče doista jedu ono što će ih u vatru odvesti, on će u ognju gorjeti, sve što je živo umire Allahom voljom u času suđeno, da ćemo onom ko želi nagradu na ovom svijetu, da ćemo onom ko želi na drugom svijetu, sigurno ćemo nagraditi, zahva, e, nagraditi zahvalne dalje i zemlja će svjetlo će gospodara Tvoga zaista sjeti i vjerovjesnici i svjedoci će, dovesti, e, će se dovesti, nikome se neće nepravda učiniti, ovo sve velikim slovima, E, nikom se neće nepravdu učiniti. E, svako će dobiti ono što je zaslužio, jer on zna dobro šta je ko uradio, tako dalje, i tako dalje. E, još ajeta ima, znači ona, ona tvrdi da ovo nju objavljam, još ajeta ima koje on želi da objavljuje. Koje on želi da objavljuje jer ja nigdje ne idem, stalno sam u kući, klanjam, slušam Kur'an i nikome ništa ne radim, nikoliko trun zla. Molim vas ako možete kratak odgovor, isto tako u porukama pisanu tekstu hvala. Ovo je ovaj dio pitanje do sad stigao. Ovaj dio pitanja znači do sad stigao, pa je, dana, pa je još večeras došao još jedan dodatak da i njega pročitamo. Kaže selam, samo još e, samo da još nešto dodam na, e, na moje prijetodno postavljeno pitanje kada sam jela hranu u kući u kojoj privremeno živim, zabolio me stomak. I sigurna sam e, sigurna sam bila da mi neko obnavlja siher iz porodice. E, prošlo je otad malo vremena. Allah mi je dao da, da se vi porodice sumnjala sam na tu osobu i moje sumnje su ostvarile. Ja u toj kući više ne jedem, imam par osoba koje sam sa, imam par osoba koje sam sanjala kako se bore sa mnom na Božjem putu i sada ja to kod tih osoba i sada ja kod tih osoba se hranim. Ja sam pročitala neke knjige da, da je ovo sihr osoba koje e, primaju u nasljedstvo. Ja sam od malena bila pod sihrom i sada sam dobro jer učim najviše sama sebi, strogo klanjam, učim, slušam Kur'an, također sam pročitala da osobe koje strogo izvršavaju faraz, a misli se na evlije, da su one na velikom položaju i da dobivaju informacije iz svijeta gajba. Ja sam dobila objavu ja sam dobila objavu kao što su ostali poslanici dobivali u mislima. Tako sam i ja dobila. Slušajući Kur'an vidjela sam doga, događaj mjesec dana unaprijed koji su se, koji su se e, neki dan do, e, dogodili krađe, onda osobe koje su primile, e, primile sihr, morala sam ih upozoriti da ne uzimaju tu hranu i tako dalje, koje e, kako sam ja sebi sa, a, e, sastavila sve iz knjige koje sam pročitala a, e, da su ove osobine dobrih ljudi, Evlija, molim što prije odgovor, stručnih islamsko obrazovanih ljudi Allah da vam nag Allah da vas nagradi ta i ta osoba iz tog i tog mjesta. Znači ovo je otprilike e, ovo je otprilike znači to pitanje. I znači e, pošto ovde nije postavljeno ništa konkretno, nikako konkretno pitanje, ne znam šta bi se ovdje moglo odgovoriti i nema odgovora na ovo, a ono što bi se progovorilo, bolje da se ne čuje. Uglavnom, sa ovim bi završili, sa ovim završili večerašnje naše druženje. Osim ako osim ako, ako vi insistir, insistirate da se e, iznese šerijalski stav po pitanju ovog što je došlo u, u ovom tekstu. Jer ovo ne mogu nazvat pitanjem ili nešto konkretno pitano. Pa eto, ostavljam o, e, vama, ja bi sa ovim završio, a ostavljam vama još, eto, ostavljam vama, eto, da, da ako, ako neko ima da da kaže da se ovdje ima šta odgovoriti, da treba komentarisati bujrom, ja ću sačekati da čujem, a ako ne, znači ja, ja bi se ovim završio, Allah zna najbolje, molim Allah Žešanu da nas učini svojim iskrenim vjericima, da nam poveća znanje i iskrenost, da nam, e, da nam ukabude u naše večerašnje druženje, da nas sačuva od svakog zla i svake stramputice, da pomogne našu braću muslimane u svakom mjestu, E, da ih izvadi iz belaja u kojima žive, da im da svog pomoćnika. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Pa eto ja ću sačekati još da vidim sa vama. A ako ne bude ništa, selam alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. E, selam alejkum, da se čujemo. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wassalam. E, dragi brate Zijade, e, ova naša sestra je ovde u sobi. Ona je ovde od pola devet kad je počelo predavanje. Ona inače, direktno ona nema internet i ona je preko jedne naše sestre koja dolaze ovde kod nas u sobu e, postavila to pitanje. E, noćas je Maksus došla ovdje i evo do, do ovoga vremena je čekala sve odgovor, uh, nestrpljivo očekuje odgovor. Tako da, ovaj, e, da bi, o, da, s obzirom na to da su oni izrazili želju da ipak dobiju šerijatski odgovor po ovom pitanju, pa eto ako tebi nije problem, inšalav tala da izneseš taj odgovor šer, e, šer, e, odgovor znači sa stanovišta šerijata po ovom pitanju i ovdje je još jedno pitanje došlo i koje bi možda interesantno bilo da se ovaj e, nakon je li što ovoj sestri odgovoriš ukoliko budeš imao vremena da nešto kažeš na temu ovoga Bajrama znači viđenja mlađaka i i tako dalje znači e, vezano za tu razliku i, u, u tim jeli, datumima i tako dalje pa eto ako, ako imaš vremena znači nakon ovoga e, vezan, e, nakon ovoga odgovora na pitanje od ove sestre da se inšala možda malo i dotakneš te tematike tog, tog pitanja vezano za e, i pojašnjenja vezano za jeli, mlađak i, i Bajram namaz i Arefat i tako. Pa, Bujrum, brate, ovaj, zijade, jel me čuješ? E, pa Bujrum, brate. Bismillah, alhamdulillah, masalat, wasalam, rasulam, mahmada, sallallahu alaihi wa sallam, ima ba'd. Što se tiče, znači, ovog ovog dužeg teksta. Opet naglašavam da iz kompletnog teksta ja ne nazirim neko konkretno pitanje. E, ono što mogu dati kao komentar na, na ovaj kompletan tekst je da on sadrži u sebi jednu od vrlo krupnih stvari preko koje se ne bi smjelo preći ni u ovom javnom govoru, ni u onom da, da je bilo prilike da se da se pona osob porazgovara sa tom osobom, a to je da da na nekoliko mjesta autor ovog teksta, ta sestra, tvrdi da dobija objavu znači na, na nekoliko mjesta. Prvo kaže e, e, od 11. E, septembra do kad je čuvala dijete djecu, djecu kada kaže kada se slušaš Kur'an dobila u mislima objav da dobiva znači to je prvi put da je dobija objavu u mislima pa je opet na drugom mjestu kaže do dana kada sam primila objavu od Allaha da sam ja ona koju on sada izabrao za poslanika znači tvrdi da prima objavu od Allaha Đelešanuhu i da je ona izabrana za poslanika gdje sam ja pisala ajte kasno noći koji on želio i med koji je osiroćao dima i tako dalje e, nakon ovoga onaj ajte koji se navodi znači tu su ajte koji, koji u stvari koji su objavljeni poslanik sam sa nekoj se nalazi u Kur'anu, jel? Svim da ima pomiješan iz raznih sura, sastavljeno na jednom mjestu, spomi, e, znači ovo što je navedeno u tekstu, govorimo o tim ajetima, u prijevodu, no, ovo prijevod, prijevod značenja ajeta. E, ono znači što je, što hoću da naglasim, znači ovaj dio, znači gdje ona kaže da je nju, da je da je prima objavu da Allah šanu, da Allah šanu izabrao nju kao poslanika, još kaže poslije tu sam kaže e, e, a tu je jajet koji sam napisala po Allahovoj volji a u stvari tu je jajet koji je po Koranu jel? pa onda e, skreće na drugu temu spominjaći čudo pakistanskog talibana koji možemo komentarcati poslije opet kaže ja, ja, ja imam napisane ajete po Allahove volji koje on želi da iznosim kada se ostvari opomena od Allaha i dodatni ajeti koji su Allahom voljom objavljeni, koje sam pisala, koje on želi. Opet na sljedećem mjestu, znači ovo sam na preskaka, govorim, još, e, kaže još ajeta ima koje on želi da objavljujem. I onda onom dodatku koji je poslan danas, kaže, e, dobija informacije iz Vjeta Gajba, dobro, kaže, ja sam dobila objavu kao što su ostali, poslanici dobivali u mislima, tako sam i ja dobila. Eh, komentar na ovo, sve što sam spomenuo, znači na nekoliko mjesta se ponavlja ova uh, ova uh, konstatacija da, on, da, da ova sestra uh, dobija objavu da lađe šanu i da je, uh, a da je on nju izabrao za poslanika sa uh, e, Ovdje je vrlo bitna stvar, odmah da je naglasimo, da da je Allah Želšanu nazvao poslanika sallallahu alaihi wa sallam u Kur'anu hatemen nebijin e, pečatom vjerovjesnika. Na osnovu ovog ajeta i na osnovu mnogih drugih švedskih tekstova i hadisa la nebije ba'di nema vjerovjesnika posle mjene nema razilaženja među učenjacima ovog umeta što je akida ehle sunne val džemaa da nakon poslanika uh, eh, Muhameda sallallahu alaihi ve sellem nema vjerovjesnika niti poslanika znači Allah Želšanuhu neće slati poslanika niti vjerovjesnika nakon njega narodno poslanik sallallahu alaihi ve sellem nagovijestio da će se u ovom umetu pojaviti kezabun kao što je došlo u revajtu kod muslima da će se pojaviti eh, da neće stup sudnji dan će se pojaviti 30 buna oni koji će tvrditi da su vjerovjesnici. E, po iđma učenjaka, onaj od muslimana, koji za sebe ustvrdi, bio muško ili žensko, da je vjerovjesnik, da je, da je poslanik, e, sa tim riječima ta osoba automatski izlazi iz islama, osim ako je džahil tek ušla u vjeru, pa ne znam. Došla iz sredine gdje nije znala šta je vjera, nije čitala Kur'an, ne zna, nije ušla propse, pa ne zna. Znači, na osnovu e, e, te tvrdnje i ubježenja, e, ta osoba automatski izlazi iz vjere. Znači, je ko za sebe ustvrdi, ili onaj ko tvrdi za drugu osobu, da je ona poslanik ili vjerovijesnik nakon Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, ta osoba je automatski kafir. E, ova stvar eh, da, da se u, u našem umetu, da se unutar našeg umeta pojavi pojave eh, ljude, muško ili žensko, koji za sebe tvrdi da su poslanici, nije nešto novo, nije nešto neobično. To se dešavalo u ovom umetu neko, na nekoliko mjesta. Od friških primjera je ono što mi je prenosio, prenosio lično šejh koji sam ja učio, E, Mansur Simari, kaže da on išao, presuđivao slučaj u Kuvajtu koji se desio, da je jedna, jedan, jedna muška osoba, e, osoba znači, koja praktikuje vjeru, koji po izgledu vanštini e, čovjek koji praktikuje sunet, ima i bradu, i klanja ispravno i sve tako dalje, ta osoba je za sebe, ta osoba je u stvari tvrdila za drugu njoj sličnu osobu po izgledu, po svemu praktikovanju vjeri, da je ona vjerovijesnik, da je poslanik, da je, e, da je, da je poslanik nakon Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i, i zato su navodili određene argumente. Navodili su čak i ajed koji kazuje na to i tako dalje. Helen Neyse, e, ovaj ših spominje da je, da je on e, konkretno bio odveden da toj osobi, da sa njom porazgovara. I nakon što je on sa njom porazgovarao i pokušao da im otloni te šubhe oko toga da, da je u stvari uh, tvrdnja uh, da je neko poslanik i da, da, je, da on za sve poslanik, da neko tvrdi za nekog drugog da je poslanik nakon Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da, da, to, da je to kufr da sa time izlazi iz vjeri. I on je to, uh, to osobi pokušao da otkloni šube koje su imali sa kojima dokazuju tu stvar. Uh, Naravno, dokazuju se kuranski majte u suri Duhan, da će Allah poslati Rasul, ima riječ Rasul spominuta kada se pojavi duhan, a duhan se navodno pojavio kod njih tamo u Kuvajtu kada je veliki, veliki požar bio vatra i tako dalje. To stvari nisu vrijedne komentara, ali oni imaju, to nije bila njima šubha. Jel? Helen Mese, glavno še, e, nakon što je završio i pokušao da ubijedi tu osobu da, da, e, da, da ne tvrdi i ne bude ubijeđena za onog drugog, da je, da je poslanik, e, on njegov, njegova presuda je bila i tako je presudio, da je to kufr, da je to ridet, otpadništvo od islama i da takva osoba e, traži, e, od nje se daje se određeno vrijeme da se pokaje, ako se ne pokaje, ubija se. To je šelijetski propust osobe koja za sebe tvrdi da je poslanik nakon Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Tako je osobi, ako od muslimana, znači tvrdi se, e, e, da se e, period i vrijeme da se pokaje, pojasni se propis, da se pokaje, znači to je, to je dijelo kufra, odmetništva, rideta, dadne se vremena da se pokaje od toga, pojasni se propis da nema vjerovijestvica poslanca posle Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ako ona razumije, ne razumije, nije bitno, ne prihvati, ne pokaje se, sa tim dijelom, znači, ona postaje, i prije toga, naravno, sad tvrdim, postala odmetnik, ali nakon toga, znači, da je muslimansko-švijetsko državi, takva osoba se zatvara, daje se određeni period i nakon toga se ubija to je šerijetski propis osobe koja za sebe tvrdi za neku drugu da je vjerovjesnik poslanik nakon Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. E, I oko ovoga nema razilaženja među učenjacima i ne smije biti oko ovoga. E, ja se bojim po ovom pitanju ovdje, na osnovu ovog teksta što je došlo ovdje, e, da, da je ovdje, e, jer se u nekoliko navrata e, sestra koja spominje ovo pitanje, ona spominje da prvo, na, prvo rekla da je iz nevidljivog svijeta došla je da je imala kontakt sa nekom iz, sa nekim e, sa nekim iz nevidljivog svijeta da joj se, da joj se objavljuje e, u mislima e, putem snova i tako dalje pa boji se da je tu došlo do tog, do tog nekog poremećaja. U svakom slučaju, znači, kako se do tog došlo da, da ta sestra kaže za sebe, da je, da je ona poslanik, da je Allah Žešanu nju izabrao za poslanika i da nju dolaze objave. Po pitanju dolaska objave, jel, to e, također ovo nije nova stvar kod nas u našem umetu je bilo mnogo oni koji su tvrdili za sebe da je Allah Žešanu objavljuje, jel, pogotovo među sufijama, to poznata stvar, jel, da oni e, dobivaju objavu u svoje srce, jel, e, da oni dobivaju ocjenu hadisa i da hadise dobija direktno od Allaha Žešanu i ocjene hadisa i e, oni se smijavaju sa, e, sa učenjacima hadisa koji kažu prenosi mi e, taj čovjek od tog čovjeka od tog čovjeka on kaže hadathana hadathani rabbi hadathani qalbi min rabbi e, priča mi moje srce od moga gospodara znači e, oni imaju kontakt sa srcem sa Allahom džellešanu primaju objavu u svoje srce od Allaha džellešanu što je naravno čista laž i izmišljotina u stvari istina je i sušta istina po ovom pitanju kada neko tvrdi da prima objavu od Allaha džellešanu da u stvari prima objavu od šejtana da je to šeitanska vesvesa i da ga šeitan obnavljuje i da mu šeitan šapuće te misli i da mu šeitan dolazi za tim, pa makar mu dolazio i sa kuranskim ajetima. To je šeitanska vesvesa, šeitanska obnava i šeitansko e, e, zavaljivanje, uvaljivanje i obanjivanje čovjeka da upadne u kufr, u odmetništvo od vjerje. E, bojim se da ovdje, znači, da, da, ova, e, da ova sestra koja pita, s obzirom da je riječ da imala problema od malena sa sihrom i da ima uh, vjerovatno i dan danas e, spominjala da je, da je imala opet problema sa sihrom tako dalje bojim se da je taj sihr koji uh, imao veliki utjecaj na nju i da dan danas ima utjecaj na nju da, a, da možda i nije samo u pitanju uh, sihr nego da je u pitanju džinsko obsjedanje da, da ti džini koji je na, znači na taj stepen da su joj prišli sa strane praktikovanja vjere da su joj prišli sa strane praktikovanja vjere i da su joj doveli u takvo stanje uh, E, da, da su je ubijedili, e, gdje ona sama za sebe misli jel, da u stvari prima objavu od Allaha Đelešanuhu i da u stvari jel, da je ona e, poslanik, vjerovjesnik, da je poslanik od Allaha Đelešanuhu i da ima te ajete koje spominje, u stvari većina tih ajeta su nalaze u Koranu, koje Allah Đelešanuhu njoj objavljuje i uh, da ono što spominje od snova, od kerame, tako dalje, bojim se da je velika zbrka, da sestra ima uh, znači veliki košmar između brkanja pojmova, između kerameta, evlija i onog što je spomenuto je e, čudo od pakistanskog e, e, čudo pakistanskog talibana, u stvari to kada odiš na YouTube vidiš jel, da je riječ u stvari o jednom talibanu koji je bio u jednoj akciji u borbi pa je u jednoj u noći u bitki nisu uspio povući, ostao ispod jednog rova u jednom grmu i da tu prve četiri dana E, četiri dana i nekoliko noći, četiri noći. Uglavnom u tom periodu on spominje poslije toga da mu je dolazila, e, e, kako je preživio ta četiri dana, neka dolaze mu je, do, do, dolaze mu je ženska osoba, donosila mu je hranu, donijela mu njegovu opremu i tako dalje, koja je bila odbačena od njeg. Naravno, on to spominje kao keramete koji su mu se desili, keramete koji su inače dešavaju jel, dobrim ljudima, koji se dešavaju evlijama, koji se dešavaju muđahidima, i tako dalje, što je sasvim normalno, sasvim čudno, ako se uzme jel, da ovo pouzdano što je objavljeno, e, u što je e, ne moramo sumnjati, ali e, kontekst toga da ta sestra kaže jel, da, je, da je to nju, da je, da je nju se odjednom otvorio video, da je to vidjela i onda to povezala sa sobom, sa svojim, sa kerametima, Maseljima i tako dalje. E, u pitanje veliki e, košmar i nered iz brka, razumijevanje pojmova kod ove sestre, e, ako uzmemo u osnovi da, da, da, da je ovdje u pitanju, da, da nije džinsko, da nije obsjedanje džina ili djelovanje sihra u, u svojoj najgoroj fazi, a bit će Haman da je to u pitanju. Znači, ono, ono možda, možda ovdje najblaža najblaža ocjena ovog teksta, vlasnika ovog teksta u tome da je u pitanju sihr i da zbog tog sihra i džinski, džinskog obnovljivanja i napadanja i tako dalje, da ta osoba ne može se na nju iznijet propis koji sam malo prije spomenuo za sebe, da dobiva objavu i da Alašanu e, nju poslao kao poslanika, to je čisto otpadništvo od vjere od Islama, e, e, na toj osobi da se pokaja, ako je svjesna toga i ako zna ovo, e, razumije ovo što ja govorim, znači ta osoba je obavezna, ova osoba koja napisa ovaj tekst, da se automatski pokaje Allahu Đelešanuhu od ovih misli, da je uopšte dolazi objave, da je ona e, da nju Allah Đelešanuhu izabrao kao poslanika, da ona poslanik, da se objavljuju ajeti, nego da, da zna sigurno da, je, da su to šeitanske vesvese, šeitanska obnavljivanja, da ju šeitan objavljuje kako ju obmanio, uveo u kufr i ridet i da se sa ovim treba otloniti, sa li, e, otloniti se ovog, znači da se pokaje, e, da ode kod pouzdani osoba koje liječe e, sa ispravnom šerijatskom rukijom, ako je već nije kasno u tom liječenju, u svakom slučaju, znači ovo što je izneseno u ovom tekstu, ovo, ovo znači u globali, ono što je rečeno o o poslanstvu i objavi, e, to ukazuje na čisti ridak i otpadništvo, na takvoj osobi da se pokaja ako je svjesna toga, ako ima kontrolu nad sobom, ako nije, treba da se podvrgne, treba da se podvrgne znači liječenju, liječenju od džina, od sihra, e, s jedne strane, a s druge strane ta osoba treba da, da, da nađe vreme da, da, da kontaktira s jedne sa ljudima koji poznaju da, da je pojasni razliku između uh, između znači e, e, kerameta eulija i onog e, običnog što što e, radi ljudi između e, šejtanskog e, djelovanja na čovjeka i obmanjivanja ljudi i tako dalje tema je znači jako široka o njemu se može nadugačko naše lako pričat ali ovaj tekst e, i ovo što je došlo u njemu jako je dirljiv i jako je opasan i zabrinjavajući što se tiče te same osobe od koje je to došlo E, znam da ovo nije će biti e, jednostavno lako da čuje ta osoba, ali reći nešto drugo mimo ovog je zaista velika odgovornost pred Allahom Đelešanuhu e, da se ne pojasni toj osobi da je da je ovo što je izneseno da je to čisti ridet i otpadništvo od vjere da treba ta osoba što prije pohrliti teubi, vratiti se Allahu vjeri, izgovoriti šehadet, poreći sve ovo što je došlo, što je iznijela i vratiti se e, ispovjedanju vjeri e, Allahu onaka kakva jest ispravna, čista, jasna, nedvosmislena i da se, znači, e, s obzirom se spominje sihr i džini, da nastoji da se liječi od, od sihra i od džina. Molim Allaha subhanu tada da je, da je izliječi od ovog belaja i e, da je vrati uputi, da je vrati istini haku i da se oslobodi od ovog što je opsijeda i čime e, obavijena, jer e, na, ja, ja se nadam, jel nekako u dubin duše da je ovdje u pitanju nešto drugo što je nad njom nadladlo, što je prevladlo i u, u, u, uvelo je u ovo što ona piše, a do stvari nije svjesna toga e, šta, šta piše i o čemu govori. Allah zna najbolje e, ako interesuje ovu osobu jel, i želi da nekako nasamo privatno da, da se kontaktira i traži nešto konkretno, u vezi ovog što je spomenula, možemo na takav način preko nekog naroda se kontaktira, a ako ne, mislim da je ovo bilo dovoljno jasno za onom koji, koji razumije osnovne stvari vjere islama. Allah